Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Ee, 2022'nin son programındayız ve 2022-23'e borçsuz girmek istiyoruz. O yüzden e, Biennale'de e, Sanat Deli Orman'ın e, Dünyanın Cazı programında bir söz vermiştik. Orada başladığımız cazın renklerine e, devam edecektik. Bu akşam da o akşam e, 23 Eylül 2022'de Barınhan'da e, 17. İstanbul Bienalinde 22 renk tonu seçilmiştik seçmiştik. O sırada bizi ziyaret eden konuklarımıza da e, arada renkler seçtirmiştik. Yedi tanesinde çalmıştık. Kurşuni mor, kar beyaz, gün batımı pembesi, kiremit kızılı rengi, ateş kırmızısı, kır beyazı ve çimen yeşili şarkıları çalmıştık. E, şimdi yine Sanat Deli Orman'la birlikte Koyu Mavi'deyiz bu sefer. E, hep birlikte size yılın son programında e, dünyanın renklerine devam edeceğiz. Evet, e, yeni yıla borçsuz girelim gerçekten. <laughs> Şöyle renklerin bir Z raporunu alalım <laughs> sizinle birlikte. E, çünkü çok içimizde kaldı. O kadar güzel de bir e, şarkı e, listesi oluşmuştu ki... E, tıpkı anlattığınız gibi biraz önce hani kura çektirmiştik. Hem e, gelen konuklarımıza, dinleyicilerimize hem de radyodan çalışan dostlarımıza. Ama bir sürü de güzel parça e, böyle öksüz kalmıştı. Doğru. <laughs> Beni niye çalmıyorsunuz diye. İşte onlardan da şimdi kendimiz bir seçki yaptık. Bu sefer kura çekmeyeceğiz ama e, Gülçin Hanım'ın e, bu titizlikle özene bözene hazırladığı programı biraz trolleyeceğim ben bugün. <laughs> Emprovize gideceğiz efendim. Biraz cazın doğaçlamasına uyacağız ve şu anda konuşurken karar vereceğiz hangi parçaları evet. çalacağımıza. <laughs> Kocaman bir liste var önümüzde ama. <laughs> evet, evet. Oradan bir bakalım hangi sırayla çalacağız. Evet, e, belki ilk pası size mi atsam yoksa siz mi bana atmak istersiniz? Siz başlayın lütfen. Madem, <laughs> madem çıban başı benim. Aa, tamam. Şöyle bir şey yapabiliriz. E, kocaman böyle bir Hani eskilerde macuncular gezermiş ya e, çeşit çeşit böyle renk skalası halinde. O, hakikaten de o kadar çok renk çeşidimiz var. E, renklere gireceğiz ama önce belki e, renk midir değil midir diye hep tartışılan e, altyapısı ve felsefesi çok derin olan siyahtan belki başlayabiliriz. Evet, iki tane gözümüze iki tane çünkü siyahlı e, içinde siyah olan e, şarkı kestirmiştik. E, bu ikisini de aslında belki bu akşam sizlerle paylaşabiliriz. E, ben bir tanesiyle başlayayım bir beyefendiden gelecek çok sevdiğimiz kadife sesli yeni dönem croonerlardan Gregory Porter'ın e, seslendirdiği ve hakikaten de o seslendirdiği için hayli de meşhur olmuş bir parça adı Black Nile. Buradaki Black aslında biraz doğumun, yaratılışın e, siyahı diyebiliriz. Ta New Orleans'tan bugüne kadar e, birçok müzisyen geldi geçti Amerika topraklarından ve dünyadan hmm. ama bir geleneği devam ettirdiler. Tıpkı Kara Nil gibi aktılar e, bu varoluşları. E, bu parçada aslında cazın hala e, Nil Nehri gibi kapkara ve gürül gürül aktığını anlatıyor. O yüzden belki bu parçayla başlayabiliriz. Çok güzel olur. E, zannediyorum Wayne Shorter bestesi değil mi? Evet. öyle bir evet, Evet ama Gregory Porter hakikaten parlattı Bambaşka bu parçayı. Bambaşka yapıyor değil mi? Doğru. O zaman Black Nile dinleyelim Gregory Porter'dan. Let your spirit run free along the old black Nile. Hey, take my hand and see creation's plan along the old black Nile. My ancestry and history is calling me. Come on, let's see. Hey, just how it used to be. Hey, come along with me. Let your spirit run free along the old Black night. Hey, come along. run free. Hey, hey, hey, hey! Take my hand and see creation's plan along the old black now. My ancestry, history is calling me. Come on, let's see how it used to be. Oh, hey, hey, hey, hey, hey, hey. She do the but black now. Shit, back now, the old black. No. Gregory Porter'dan dinledik. Black Nile. Ee, şimdi e, bir siyah şarkımız daha var benim mutlaka e, evet, çalalım sizin istediğim. çok sevdiğiniz e, hatta. ama acaba hani Peki de tamam iki siyah beraber Bir kadın çalalım. bir de bir Sonra erkekten böyle geçelim. siyahları tamam, değil tamam. mi alsak mı acaba? O siyahımız da e, gene en ünlü e, caz standardı haline gelmiş. Aslında geleneksel bir e, parça. E, o e, Black is the color of my true love's hair. E, Yunsun'la yorumuyla dinleyeceğiz. Aslında ilk kayda alan 1959'da ünlü şarkıcı diye söyleyebileceğimiz e, Nina Simone. E, bu bir balat aslında ve İskoç e, kökenli olduğu söyleniyor. Yunusunla bunu 2017 albümü She Moves On'dan e, yorumlayacak Güney Koreli e, müzisyen. E, burada kendisi hem vokalde hem kalimbada e, İsterseniz onunla devam edelim. Evet, devam edelim. Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. you and I shall be as one. black is the color of my true love. Yunsunla seslendirdi. Black is the color of my true love's hair. Siyahla ilgili ikinci şarkımızdı. Siyahları ve karaları geride bırakıp bakalım neyle devam edeceğiz. <laughs> Yunsunla Koreliydi değil mi? Yanlış Güney hatırlamıyorum. Koreli, evet. evet evet Güney Kore. Kuzeylileri zaten görmüyoruz, onları duymuyoruz. bilmiyoruz evet. O, o şey by default bilmiyoruz onları. <laughs> Belki gizli caz kulüpleri vardır orada hiç haberimizin olmadığı. Belki böyle acayip bir külliyat çıkar bir gün oralardan da. Aslında madem böyle gizli bir şeyleri merak ettik, şöyle acaba her şeyin arkasını kurcalayan bir karakter mi gelse böyle nostaljik bir e, film e, karakteri aslında kurmaca bir e, casus filminin, dedektif filminin başlangıcında sadece bir çizgi karakteri olarak e, var olan ama bütün seriye de adını veren hepimizin de çok sevdiği Pembe Panter'i mi dinlesek acaba pembe için şöyle? Harika olur. E, pembenin muz, bu kadar muzur olduğu başka bir parça yoktur herhalde. Yok. Ayrıca açık radyocular çok iyi tanıyor bu, bunu. <laughs> Evet. Bütün yani günde birkaç kez duyuyoruz bunu. Kesinlikle. Bu temayı. Kesinlikle. O zaman Pink Panther Team Henry Mancini bestesi dinliyoruz. arada Gülçin Hanım'ın e, parmağında öyle güzel koyu mavi bir e, <laughs> taş yüzük var ki. Ya Gülçin Hanım sizi karşımda gördüğüm için o kadar mutluyum ki yani sevgili dinleyiciler sonunda şu stüdyolarda buluşmaya başladık. Yani gerçekten insan 2023'e doğru adım atarken bir umutlu hissediyor. Ben bu semte bile ilk kez geldim diyebilirim. Yani gerçekten. Yaklaşık, gerçekten iki buçuk yıl, üç, üç yıla mı yaklaşıyoruz neyse üç o kadar zamandır gelmedim. Diyelim. Stüdyoya da ilk girişim <laughs> bugün. O zaman bir ilke imza atıyoruz. Öyle oldu. Barınanda şeytanın bacağını kırmıştık. Şimdi ikinci bacağını kırıyoruz. <laughs> Şimdi bu mavi bir yüzük var gerçekten. Ee, benim can merakım var. Emeklilikten sonra Alevde cam şekillendirmeye çok merak sardım ve büyük bir keyifle ve tutkuyla yapıyordum. Pandemi yüzünden ona da ara vermek zorunda kaldım. Değil mi? Ee, mavi de en çok sevdiğim, şekil vermeyi sevdiğim camlardan biriydi. Parmağımda da dün sergisine gittiğim e, sevgili hocam e, Emel Hanım'ın <laughs> yaptığı bir tasarım var. E, o zaman mavi çalalım. Ben geçen hafta da gene 2022 e, Uluslararası Cam Yılı olduğunu biterken farkına vardım. Geçen Aa. hafta da cam şarkıları çaldım. Ama Harika. Kırık, kırık cam şarkıları oldu. Çünkü biraz kırık dökük bir yıl oldu. Ama şimdi e, siz e, böyle deyince de aklıma hemen mavi deyince Günseli Kato geliyor. <laughs> onda böyle alameti farikasıdır ya e, Aa, böyle evet, doğru. E, parlak bir maviye boyar hep saçını. Doğru. Canmam deyince de böyle bir şey yaptı bende. Çağrışım yaptı. Sevgilerimizi gönderelim kendisine. E, mavi için seçtiğimiz şarkı da Patricia Barber'ın If I Were Blue isimli Verse 2002 albümünden bir şarkı. Orada da bütün e, ressamların kullandığı mavilerin kendisine çağrıştırdığı e, kavramlarla bir şarkı yazmış. E, sözleri de muhteşem ama şimdi hepsini söylemeye kalksak bütün program bunun üzerine yapmamız gerekir. Biz en iyisi dinleyelim. Patricia Barber, If I Were Blue. If I were blue Like David Hockney's pool Dive into me and glide under a California sky. Inside your mouth and nose and eyes am I. If I were blue, like Edward Hopper's afternoon. Lift the sash to where the breeze let my summer flush your cheek. Lie supine beneath the soft and gentle season. Would that this were that. This is more like black darkest, darkest indigo, sickly sweet and ripe, like nothing, smothering light. Bring on the pelting rain, palpable sensual pain like Goya in his studio in the thick of night. Absence is dull and silent. If I were blue, a pale Picasso blue as beauty is to sorrow, let me cover you in sleep. And in your melancholy, I would give you peace. If I were blue. darkest indigo, sickly sweet and ripe, like nothing, smothering light. Bring on the pelting rain, palpable, sensual pain, like gold. absence is dull and silent. If I were blue, a pale Picasso blue, as beauty is to sorrow let me cover you in sleep. And in your melancholy, I would give you peace. If I were blue. O zaman e, acaba böyle konu e, renk paletlerinden ve sanatçılardan açılmışken piyanoyu gerçekten e, yani bir ressamın e, tuvalini boyadığı gibi çalan çılgın Japon e, Hiromi Uehara'dan bir e, kayıt gelsin isterim sizin programınızda. Harika Çünkü bu albümü çok severek çalmıştım geçtiğimiz haftalarda dünyanın cazında ama e, çok çene yapıyorum hep bir, birkaç parça sağmıyor benim <laughs> programlara. Bu parça da yanlış hatırlamıyorsam sığamamıştı bu sebepten. E, eski resimleri hatırlayacağız şimdi eski resimlerdeki o kahverengimsi sepya ton onu araştırmış onun peşine düşmüş e, piyanonun tuşlarında. E, Hiromi ve e, geçmişe e, bakarak geleceğe de hep adım atıyoruz. Bazen de yani tam tersi de olabiliyor tabii. Ama böyle bir e, tam da yıllar arası geçiş noktasında sepya efekte bir kulak kabartalım isterseniz. Evet Hiromi'yi dinledik biraz önce. Onun Spectrum albümünden Sepia Effect geldi. Solo albümünden Hiromi'nin. Şimdi aslında e, tesadüfen Gülçin Hanım'la ikimizin de e, çok sevdiği bir caz parçası demeyelim de cazzy bir parça e, evet, sizlerle evet, paylaşacağız. Doğru. Kim söylüyor o, bu e, egzotik parçayı siz bir anlatır mısınız <laughs> Gülçin e, Hanım? David Gilmer, e, Pink Floyd'un meşhur <laughs> David Gilmer'ı e, The Girl in the Yellow Dress isimli şarkısı 2015 albümü Rattle That Lock'tan o albümdeki birçok şarkının Sözleri e, eşine ait, Polly Ann Sampson'a ait. Beste tabii David e, Gilmer'ın. E, çok da güzel bir klibi olduğunu söyle, söylemiştiniz. Ben seyretmemiştim, dün <laughs> seyrettim. İnanılmaz bir şey. Ben yani e, bir aslında siz ismini de söylerseniz e, bu e, bir çizgi animasyon. Yapan Dave Stansby. Dave Stansby e, çizimi bana e, bir zamanlar İstanbul Film Festivali'ne sanırım 2016 değil pardon pardon 2010 olabilir. 2010 ya da 2011 yılında Bill Plimpton diye bir çizer gelmişti bir e, şey animasyon sanatçısı. Onun çizgilerindeki o muzurluğu ve akışkanlığı yani ve belki de biraz libidal akışkanlığı diyebiliriz e, gördüğümüz e, çok yaratıcı e, bir e, klip. E, Dave'in çizgileri de muhteşem müzikle de harika e, buluşmuş ki her sanatçıya da nasip olmaz böyle güzel çizgi film animasyon yaptırmak parçasına. E, ayrıca e, o klibi de izlemenizi tavsiye ederiz. Bakalım sarı e, elbiseli kadın insanları neler yapıyor. <laughs> Ama önce duyalım ne yaptığını. Evet, David Gilmer, The Girl in the Yellow Dress. Hey, what's the word, Doc? You're sleeping tonight. What's going on? Man, I've seen that face before. <laughs> you got a girl like that, whew, you better be careful now, brother. snakes Girl in the Yellow Dress David Gilmer'dan dinledik. Ee, sarı rengimizle ilgili e, muhteşem bir e, şarkıydı. Ee, şimdi kırmızı çalmadan olmaz e, <laughs> renkleri nasıl? Ee, kırmızının şarkısını da aslında kırm adı kırmızı olmayan ya da renk adı olmayan tek şarkımız ama ben Sanat Deli Orman'ı bu kadar konuk etmişken programa o şahane albümden bir şarkı çalmasak olmazdı diye düşündüm. Ve kırmızıyı en çok hatırlatan bana o albümü dinleyince e, hatta tango kırmızısı dedim böyle ya, tango. Aşkın çünkü. kırmızısı. Aşkın kırmızısı. Aşk Kumbarası albümünden 2022'de çıktı. E, Yeter ki beni bekle isimli çok güzel bir parça var orada. Onu dinleyelim istedim. E, orada da bu albümün tamamında besteler, sözler, vokaller, çizimler, kapak tasarımı Sanat Deli Orman'a ait. Piyanoda Baturay Yarkın var. E, bu güzel şarkı hakkında bir iki şey söylemek isterseniz bulmuşken rica ediyorum. <laughs> ya zaten sözler Türkçe olduğu için şimdi dinlediğinizde e, ne dediğini anlatıyor olacak parça ama işte belki e, sarı elbiseli kadından kırmızılı kadına doğru bir geçiş yapmış <laughs> olabiliriz. Tamam. E, yeter ki Beni bekle diyecek o kadın. İhtiyacım yok bahar güneşine Ne de emanet düşlere temennilere Bu yürek var ya o bana yeter Yeter ki beni bekle İnsan ağlarmış kader gülerken Geri dönenle dönmeyen tesellilere Gel barışalım bu bana yeter yeter ki beni bekle Yürüttüm tüm yollar Unuttum tüm hatalar Yavaş yavaş yaklaştırdı seni bana Haydi gel dans et benimle Dans etmeyi hiç bilmesek de Şans olalım çözümsüz bir şehirde bin bir gece masal olsun tek bir günüdür nimetimiz yeniden başına dönerek kıymetini biliriz. Yürüttüm tüm yollar Unuttum tüm hatalar Yavaş yavaş yaklaştırdı seni bana Haydi gel dans et benimle Dans etmeyi hiç bilmesek de Şans olalım bir günüdür nimetimiz Yeniden başına dönerek kıymetini biliriz Yeter ki beni bekle Sanat Deli Orman'dan dinledik. Tango Kırmızısı'nın şarkısıydı. Evet arkada da Ramazan davuluyla hem de. <laughs> Ve e, şimdi bir çılgın adam gelsin. E, hem e, mainstream caz söyler hem dans eder. Muhteşem karizmatik bir görüntüsü ve sesi vardır. Michael Bublé e, Feeling Good parçası da mesela çok sevdiğimiz kayıtlarından biridir ama madem konumuz renkler ve yıl sonuna bütün renkleri boyuyoruz Orange Colored Sky gelsin efendim e, hem de e, günü kapamışken hoş olur değil mi? I was walking in the eye. Now, out of the blue, my dreams come true. When they ask, I'll tell them why. I was walking along, minding my business, when out of an orange colored sky, flash, bam, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of an orange colored view, oh, wham, bam, alakazam, I gotta look at you. One look and I will timber. Watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout, I've been hit. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. A flash, bam, alakazam, out of an orange color sky. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout, This is it, this is it, this is it, I've been hit. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, that orange colored sky. Colored Sky Michael Bublé'den dinledik. Son bir şarkıyla veda edeceğiz. Tom Waits olmazsa olmaz ve yeşil renkle bitirmek istiyoruz. Belki de bittiğinde hikayemiz dört mevsim bahar olan bir diyara göçeriz birlikte. Orkestra şarkımızı çalar yeniden ve her yer yemyeşil olur diyor Tom Waits. E, yılın son programında Sanat Deli Orman'la birlikteydik. <laughs> Çok mutlu oldum. Dünyanın renklerine bir kez daha birlikte baktığımız ve yeni yıla borçlu girmediğimiz için. Gerçekten. içimizde böyle renklendi. Yarın da e, yeni yılın gelişini hep birlikte kutluyor olacağız. Evet o zaman Tom Waits All the World is Green. Herkese mutlu yıllar dileriz. Yemyeşil güzel bir yıl olsun. Umut dolu olsun. Müzik roll against the sea to have a better life.